a la gent que està al seu treball l'han fotut fora i la gent del seu barri pot ser criminalitzada. No ha passat això, sinó que hem sigut endavant. Ens acusen de desordres públics, danys i coaccions, per un piquet a la vaga general, per defendre els nostres drets manifestacions i concentracions de solidaritat, perquè la solidaritat és la nostra millor arma. La solidaritat! La nostra millor arma! La nostra millor arma! Eh, vinc del Poble Nou i el, el dia 29 ens van detenir a quatre persones. Eh, ens acusen de formar part d'un grup organitzat, de trencar caixers, moure contenidors, intentar cremar una, una, fer una foguera enmig del carrer i ara mateix eh, estem anant cada 15 dies a allà, tenen por de que ens puguem del país o que abandonem les nostres dones i els nostres fills i ens anem. I, I res més, que hem de seguir lluitant i hem de lluitar contra aquest sistema capitalista que l'únic que, que, que fa és empobrir-nos a nosaltres i, i hem de lluitar en contra d'ells. Gràcies a totes i a tots per venir i ens tornem a veure un altre dia. Gràcies. Oh. Uh! La solidaritat! la nostra millor arma, la solidaritat! Hola, bona, bona tarda, companys. Eh, jo parlo en nom dels encausats i encausades de les Corts. També el dia 29 vam sortir al carrer, vam fer un piquet al barri, unint-nos als diferents piquets que hi havia a la ciutat i participant d'aquella vaga general i en un tall del carrer Intensa, una artèria principal de Barcelona, doncs van carregar i es van emportar cinc, cinc companys a, bueno, a la comissaria de les Corts on van passar 40 hores i bé, doncs ara el judici és el dia 14 i ens acusen de, bueno, una mica igual que els del Clot, entre 5 i 7 anys de presó, de tres delictes de seguretat vial, de desordres públics i de danys materials i i bueno, res, que nosaltres estem aquí per, per tirar endavant, per sumar i que també volem demostrar que per molt que ens intentin fer callar, que la nostra resposta és estar cada vegada més junts i més juntes, com avui estem demostrant. I, bueno, i us convoquem també el dia 8 de juny a les Corts en una manifestació que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça Concòrdia i també el dia del judici, que és el dia 14 de juny a les 10 del matí, y habrá una concentración a la Ciudad de la, Justicia. Y bueno, que espereu allá y y a tot y y endavant la lluita. Hola, el pasado aniversario del 15 fueron detenidas, entre otras personas, nuestras amigas y compañeras Yolanda, Juanjo, Chiri, Carlitos y Xavier, con el, único, con el único objetivo de criminalizar el movimiento y la protesta, aterrorizar este sistema corrupto no nos quiere ocupados, este sistema nos quiere preocupados, preocupados con la salud, la vivienda, los recortes, los derechos. El juez nos acusa de apología terrorismo y pertenencia a banda armada, encerrándonos sin fianza bajo el régimen fiestre bajo el cual hoy se cumplen 17 días de, de prisión preventiva sin ninguna prueba fehaciente que les culpe directamente. Nuestras, compañeras de lo único que son culpables es de ejercer su derecho de libertad de expresión, del cual yo también soy culpable. Por todo ello exigimos de liberación y que se haga verdadera justicia ya, porque nuestras compañeras, con nuestras compañeras estamos siendo todos criminalizados y castigados injustamente mientras los verdaderos culpables y criminales campan a sus anchas y siguen delinquiendo y encima se ríen con amparados por sus leyes. Fijamos justicia. venimos de, somos de la plataforma Casque, venimos de Euskal Herria. También eh, tras la huelga del 29 de marzo eh, fuimos detenidos eh, dos compañeros más y yo, y una cuarta, y la petición del fiscal es de 14 años a cada uno por unos actos que es claramente un montaje policial y, la criminalización de, la lucha de, por la lucha de nuestros derechos y de, los trabajadores. nada más, es que ricasco y la solidaridad. Era esta mejor arma. Ja fa un temps que al barri del Clot els, els feixistes han obert un, un centre anomenat Casal de Montana, que amb el pas del temps s'ha convertit en punt de reunió de tota l'escòria nazi i feixista de Barcelona i Rodalies. Inspirats en el model feixista italià de Casa Pons, els impulsors d'aquest centre, molts d'ells membres de Plataforma per Catalunya, de l'MCR, han intentat portar endavant una proposta cultural i d'activitats sota la que emmascarà la seva, la seva veritable naturalesa. Fins ara no han tingut gaire èxit, doncs tots sabem que són els feixistes i què suposa el feixisme. Odi a la diferència, intolerància, agressions, racisme, homofòbia. Tant al barri del Clot com a Barcelona, el teixit associatiu s'ha posicionat de forma massiva contra l'existència d'aquest centre nazi, i el rebuig dels veïns i veïnes ha sigut clar i contundent, amb actes diversos, concentracions, manifestacions. Ara bé, hem de ser conscients que aquest tipus d'ideologies poden ressorgir amb força en moments com l'actual, quan el capitalisme mostra la seva cara més salvatge i condueix les classes treballadores a un empobriment generalitzat, en un context de precarietat, atur, desnonament, exclusió i misèria, el feixisme pot prendre força entre amplis sectors de la població. Així es va demostrar a l'Europa del segle passat i així es torna a demostrar l'Europa de l'actualitat. És per això que cal que ens mostrem fermes en la nostra exposició a aquest centre i que tots ens prenguem consciència de la importància de combatre no només el seu discurs, sinó tot allò que pretenguin fer, perquè no els hi podem cedir ni un centímetre de carrer, dels nostres barris, pobles i ciutats, perquè el feixisme avança si no és el combat. Feixistes ni a cop ni enlloc! Fora, feixistes, dels nostres barris! puguin dur a terme activitats de caire polític, social, cultural i o oh, benèfic mitjançant l'amenaça del precinte. Volem expressar que no volem deixar de fer les nostres activitats en cap cas. És més, a partir d'ara actuarem amb la nostra agitació, perquè un centre social que no pot anunciar les seves activitats i obrir-les a tothom és el mateix que un centre social tancat, i nosaltres no ens volem desallotjar soles. No, les seves, no acatarem les seves lleis perquè no ens les creiem. No obeirem perquè els centres socials i els espais sugestionats són eines per lluitar contra aquesta legalitat. En cas d'agressió, respondrem amb les nostres armes de sempre, l'acció directa i la solidaritat, amb seny, però amb determinació. Hem après que unides som més fortes i més enllà de les diferències, treballarem colze a colze per defensar els nostres espais. Unió, acció, autogestió,